zibiri z'ijoro n'iminota mirongo ibiri n'ine muri studio za radiyo isanganiro tubaramutse bakunze ibisanganiro tubahe n'ikaze mu kiganiro gira icyo ushikirije eh, mvuge mwiriwe ngaho iwanyu mwebwe muri he mwaramutse bivana naho muri ko muradukurikiranira ariko indangakiganiro yamaze kukumenyesha ko ari ikiganiro gira tugusaba imbabazi rero ku minota mirongo ibiri n'itatu yari irangiye ukiri kurakurikira ibindi bitajyanye n'iki kiganiro sobugaba no kubera ko byose ubikeneye mbere tugire ko tuguha n'ikaze muri kino kiganiro rero ubona ko gihagarariwe na francois kimana mu buhinga bw'ibyuma mwujumva omer nduwayo mukanya nkwibutse amwe mu makuru akomeye twabashikirije muri ino nuko rero amwe mu makuru akomakomeye twabashikirije muri ino ndwi dosiye ya gerard ntibigira umumenyesha amakuru wa radiyo televiziyo y'isanganiro mumenyereye cyane mu ntara ya gitega igeze mu butungane imbere ya parake ikukira iyo ntara komiseri arongoye igipolisi muri komine gitega ari nawe yamwatse telefone aramukubagura atako aranamufunga ikiringo cy'amasaha arenga atatu ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi guheze bari bahuriye kuri sitasiyo muri isanze bita kwa filipo ahariko hatangiwe igitoro mu kajagari niwe rero avuga ko iyo dosiye igeze mu butungane imbere ya parake yabivuze ku munsi wa gatatu ariko ntatomora icyo gerard nibigira yagirizwa mu gihe igihe yamukubagura akanamupfunga yamwagiriza kumwararaza kuwitwa bobo rugurika ko uwo mukomiseri yari karadandaza igitoro cy'amagendo ibyo mugenzi wacu rero Gerard nibigira avuga ko ataho bifitaniye isano kuko ngo uwo rugurika batigera baganira hagati ubuyobozi bwa radiyo televiziyo isanganiro buranegura ibyo biri ko bishikira Gerard nibigira Charles Makoto umuyobozi wa Radio televiziyo isanganiro asaba umukuru w'igihugu kugira icyo akoze kugira uwo mumenyesha asubizwe agateka kiwe abona mbere ko gerard nibigira atacaha yakoze uretse ko yari agamije gukora amakuru ku neza y'igihugu ingingo ibuze urudandazwa rw'igitoro n'ibindi bidandazwa biciye mu mihora nako ku mihora ishika ku ruzi rusizi izotuma uruja n'uruza rworoha no kuvuga kunguruza abantu n'ibintu bibe byoroshe imiryango y'abantu nikora yo mu ntara ya gitega irashima imfashanyo z'amafaranga y'ibanki y'isi yose bahabwa biciye mu mugambi imera nk'abandi babishikirije abayobozi cumi na babiri bagize umugwi w'iyo banki bari bishikiye igitega kwirabira ko izo mfashanyo zibashikira koko ifatiye rero ku buzima buzimbye muri kino gihe iyo miryango itishoboye isaba ko imfashanyo y'ibihumbi mirongo irindwi na bibiri buri mezi abiri yo ikiro cy'indagara cigwije inshuro cigwije ko inshuro hafi zine muri iki gihe hagereranijwe n'uko cyagugwa nk'aya mango mu mwaka uheze ubu rero kiri ku bihumbi ijana n'ibirenga mu gihe ku mwaka uheze nk'aya mango cagugwa ibihumbi mirongo itatu by'amarundi bamwe mu baguzi mu isoko nkuru ya rumonge abaserukira imigambwe mu ntara nshasha ya burunga baridoga ko bataserukiwe mu mugwi wigenga amatora mu ntara basaba ko boserukirwa mu migwi yigenga izo bijejwe amatora mu makomine ntibyashyikirijwe rero ku munsi wa kane harejo herekanwa abantu icyenda bagize uwo mugwi ndakubwira sepi umukuru w'umugwi seni asaba abagize umugwi w'intara ko bokorera kuri ibyo byiyumviro mu imigwi yigenga izoba amatora mu makomine abajejwe intwaro ku mitumba bigira basinda bibazwa mu gukurikiza amategeko ku kibazo cyo guharika turi ku mitumba basanzwe barongoye eh, bazokugwa mu mabanga aho turi mu kirundo byashyikirijwe rero na buri amatari w'intara ya kirundo mu nama yagiranye n'abajejwe intwaro ku mitumba ejo ku munsi wa kane muri komine n'intara ya kirundo ni mu gihe rero ibibazo bamushikirije mu ngendo yagize mu mazone mirongo ibiri n'atandatu agize iyo ntara hibonekeje ahanini ibibazo bijyanye no guharika abarangurira imirimo hagati mu gisagara cya bujumbura baratangazwa n'ingene babandanya kwibonekeza habandanya kwibonekeza icikagurika ry'umuyaga nkuba mu gihe ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu na regide badahengeshanya gutanga amasango ko icyo kibazo kigiye kurangira abaganiriye na Radio televiziyo isanganiro muri ino bakora ibisaba umuyaga nkuba bo bavuga ko ari uruhombo rudasanzwe kuko bamara amasaha menshi batari ko bakora kandi bikisubiriza kenshi ngo basaba ishyirahamwe regidezo rigejwe gutanga umuyaga nkuba gukora ibishobora kugira icyo kibazo gitorere inyishu ni nyinshi twabashikirije muri ino ndwi ariko ndabaciriye ku mayange mu minota mirongo ibiri n'umunani dusigaje icyo tugusaba gusa ni ugushikiriza icyiyumviro kirashe mu rupfasoni kandi mu bwigenge bwawe akanya na n'akanya sinzi ko sinashima kuvuga akazina kanjye ariko ubifitiye uburenganzira ubifitiye uburenganzira ariko kutubwira aho uherereye nibaza ko bitoba bibi muri south africa afurika y'epfo afurika y'epfo yego duga ku ijambo sa duga oh. ku ijambo uvuye ngaho muri afurika y'epfo murakoze cyane mhm. icya ni iki kintu cy'umuyaga nkuba mm. iki kintu umaze kuvuga kenshi kandi twahawe amasango twumva batanga amasango kenshi y'indwi zibiri ariko Mhm. kikaguma cisubiriza buriya mm. hari ibintu ababijejwe ubona bidashoboka mm. gutanga imihoho bakabiheba ngarutse ukigira kabiri nyarutsa ariko ariko ariko umuntu utashimye kwivuga izina ngaho i Cape Town uti botanga imihoho bakabiheba kuko none nyakubahwa munyeshamakuru umaze gutanga isango y'indwi zibiri burya isanganiro turayikurikirana cyane mhm. akavuga ati ikibazo cy'umuyaga nkuba kizoba kirangiye ntidushobora kuvugwa rusumo force ati ntibyagenze neza hariho ibyagoranye bica bituma zandwi zibiri kumbure bidakunda nawe inyuma y'izo zibiri yavuze ukwezi ati muri uku kwezi hari igihe byashoboka nyakubahwa umenyesha amakuru reka ibyo tubigeza tubandanye ibindi iki kibazo cy'umumenyeshamakuru yafunzwe kubera yarungikijwe mu butungane kubera gufata nimba ari amasanamu n'ibindi mm. igitega gerard ntibigira nta cyaha yari nta cyaha yari akoze kuko yari akoze ibikorwa byiwe ariko uwamufatiye ibyuma akongera akanamukubagura wamwagiriza ko yatanze amakuru ku muntu yitwa bob rugurika eh, utanga amakuru byoba ari bibi ku bwabo yarayatanzeyo barafashe icyemezo ariko arayatanga ariko amakuru gerard ntibigira avuga ko atavugana n'uwo gerard mhm. reka umenyesha amakuru yahohoterwa nk'umunyagihugu yarajya agafata n'amavidewo bakayarungika mm. bica bigenda gute mm. rero hari ikintu abanyakubahwa bacu bakwiye kuza baramenya mm. ibyo bakora mbega kubera ko umenyesha amakuru afashe ibi bintu mutama nakubwiye ko ntashimye kuvuga amazina kuko jewe naratswe n'uburenganzira bwo kwitwa umurundi reka nabyitwa uko mhm. urumva mm-hmm. kubera mm-hmm. ikintu runaka rero harimo abantu mm-hmm. bononeranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu bitwaje ahantu bari cyangwa ibyo bakora menshi amakuru aba ariko arakora akazi kiwe kuko asanzwe no kwaniganira ku ipombo bapfa igitoro kubera nakamuciye imbere iryo si ikosa ry'umumenyeshamakuru ashobora guhanika kubera ashijya videwo nshaka ajya amakuru oya urugo mbe ni kwe ko umuntu amuciye imbere amuhoye iki kubera afise tukutuku kubera afise porobogisi kubera afise viyeyiti ije gutora igitoro aca ahabwa umurongo hakorwa hmm. iki kugira ngo kumbure ibintu nk'ibyo bigabanuke cyangwa bihere burundu mu burundi niyo hmm. niyo yafashwe n'uwo ajeje igipolisi muri komine gitega hanyuma rero urumva hmm. yuko dosiye avuga yuko yamaze kuyishikana muri paraki yego nkavuga nti ibyo bikoresho byiwe yobisubizwa kubera ko hmm. yariko akora akazi asanzwe ari kuriwe n'amategeko kandi atacaha na kimwe yariko arakora nk'uko mwabivuze mm. nka twebwe rero abenegihugu tukavuga tuti none nimba umumenyeshamakuru aje kugira ngo amenyeshe inkuru muri twebwe ibimeze itameze neza canke ituzanira umumaro mu gihugu mm. tukaba tuvuga tuti wumva none abandi basigaye badashobora kumera nk'abatinya kandi twari mu gihugu tuvuga tuti harimo amahoro hamba mhm. nacyo nagomba gushyikiriza hokorwa iki hokorwa iki kugira ngo kumbura ako kantu gatuma abantu botinya eh, ntikajye karibonekeza igituma abantu botinya urumva yuko nka mwebwe abamenyeshamakuru mumaze kuja gutohoza inkuru mugaca mupfungwa urumva bamwe n'abandi bashobora guhesha bakavuga bati ntitwemera gufungwa ariko hokorwa iki rero kugira ngo kumbure ako kantu gatuma abantu botinya ntikabandanye kibonekeza hirya no hino icyotuma nukoresha uko eh, leta cyane cyane nk'umukuru w'igihugu wewe asanzwe kumbure yafata ingingo mm. akaraba ko yokingira abamenyeshamakuru cyane cyane ko mu nkuru baba ariko baratohoza natwe zigira umumaro zitumariye tukamenya twirya nino hmm? bandanya eh, ikindi nacyo ni iki kijyanye n'iyi n'iyi nkuru nyine mwavuze ijyanye no kurekura imbibe cyangwa kugurura imbibe muri congo n'uburundi mm, kugira ngo kumbure guhanahana ibidandazwa uhereye eh, ku gitoro bishoboka nk'ibitoro mm. muri iki gihe tubona umengo hari ikibazo mm, mu burundi cyane cyane ni ukuri jewe ku bwanjye byanezereje cyane kuko eh, hari igihe umuntu ashobora gukehanirwa ugasanga iwacu kirabuze rwose mugabo kongo nayo iduhaye bigatuma idusahiriza mu minsi mike tuba mm. iki icy'iwacu mm. nkavuga rero ntikumbure abantu boba nk'abo bafata ijambo canke bagira icyo biyumviriye ku bene igihugu niyo icyo nagomba gushikiriza murakoze tuwushimire cyane bwana singira nkabo nuko rero kano karirimbo kabandanye kabashika ku mutima mwebwe mwese muri kumwe na radio isanganiro aho hose muri ko muradukurikiranira bitwa ba desire toto wa murambya ngaho Mukanyosha batwumviriza muri hariya mu cankuzo mu kirundo makamba mubandanye muryoherwa cyane cyane tunabipfuriza ijoro ryiza kuko urabona ko mazi yazindutse ageze kure abatwumviriza muri ngaha mu gisagara cya bujumbura mugeraho muba mubahwe mu isaha mu minota icumi n'ine saa zitatu zizoba zirumanye neza muri sitidiyo za radiyo isanganiro kajya kuba ari ko gukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi nuko ikiganiro n'igira icyo ushikirije mwakura ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa umugambi w'igitoro wa wabaye ndaha bo leta yarashyizeho ishyirahamwe rigejwe gukurikirana iby'igitoro Eh, kugera kuri uno munsi ntiriravuga neza ibyo rimaze gushika ko ariko umugambi wo gutora umuturamaho gitoro cyane cyane biciye muri iryo shyirahamwe leta yashyizeho eh, urumva yuko hari ahantu ushaka hose mhm. nibwo ubuzima bufata igihugu mm. ubutoyi cyangwa umukuru bose nicyo kimwe wowe ubona yuko ingorane none iri hehe neza neza ku bwawe ingorane ye yihari neza urabona eh, abantu bafite amasosiyete mm. badandaza ibitoro mm. niba bari kure bagende badandaza ibitoro noneho baba barabankiye gabona evote barabankiye none urabona iyo abanyweye eh, eh, abadandaza bafite amafaranga mhm. bakabareka leta igatangisha amatagisi iwabo ariko ufatira kuki mu kuvuga ko kumbure batemererwa kujya kurangura igitoro bo rero naje kuva kera hmm. abadandaza b'igitoro hmm. bone bagira komande mhm. bakagizana muri zipu zipu mhm. ikabatagisha amafaranga mhm. bakagishora gikuye hariya mugabo cyamaze gushika hmm. bo hari icyazana mu tanganika mu mazi ubu ndi bigikunda none iyo midugari uba igiye rimwe kenshi bikazogaruka hmm. kumwisha hmm. igitsoro cyacu kimwe n'amayinga bigeze atagenda bakigura mwakoze mwebwe mwese mwaronse umurongo mukakura kandi mukagira icyo mushikirije kuko mwashikirije ibyiyumviro byumvikana eka mbere mu rupfasoni reka dushimire na mwebwe mwagerageje ariko bitakunze kumbure gishobora kuba ari ikirere canke bimwe bavuga bati ubuhinga ntibusezerana ariko tubayisango uwundi munsi nk'uyu nk'aya mango mu kindi kiganiro gira igikuru ni ukwakura tubashimire rero mwebwe mwese dushimire na francois kimana dufashije mu buhinga bw'ibyuma gira imigisha hiwanyu